Otra mūzes grāmata. Esmu pateicīgs par šo rakstu vietu. Mūsu mērķis tagad, kamēr mēs lasam un studējam ar otru grāmatu, otra mūzes grāmatā, mūsu fokus ir uz, uz mūzus. Un ne tikai ar mūzus, bet, protams, kā Dievs darbojas ar viņu, ko Dievs dara viņa dzīvē, ko mēs varam mācīt no Dievu caur mūsu dzīvē un, un kādas lietas ir derīgas arī mums šodien. Un, um, es esmu daudz iemācījies par mūzus un atgādināts daudz par mūzus. Es esmu pateicīgs par, par šo rakstu vietu un pateicīgs, ka Dievs deva man tādu iespējams studēt un arī sagatavot svētrunas un sludināt, jo um, tas paliek ļoti reāli mani un uh, kad es varu to darīt. Un, uh, man patīk arī uh, otrdien, piekdienas bieži tādas lietas, ko studēju un nebija laiks arī dod jums. Es drīkst arī trešdienas runāt vēl bišķiņ par šo tēmu. Un, um, kad es domāju par Mūzus, atceries, Izrēla viņa grēkoja. Vi, Mūzus bija augšā kalnā, atceries, viņš saņēma desmit baušļiem un viņš nāca lēju un, un viņi jau pielūdza elku. Un Mūzus un arī Dievs bija dusmīgs. Mūzus saplīsi tie plāksnes, kur bija rakstīti desmit baušļiem, un tad Dievs arī bija neapmierināts, Dievs bija dusmīgs pret tiem cilvēkiem Izrēlu, un viņš teica, jūs var iet apsolītā zeme, bet es neiešu jums līdzi. Un tad Mozus gāja vairākas reizes pie Dieva, un, un viņš lūdza Dievu par Izrēla tautu. Un, un visiem viņa saprot, ka vienalga, kas notiek zemē, kur tek ar, ar pienu un medus, kaut arī tur būs veiksme ar viņa jaunajai zemē un par viņa ienaidniekiem, ja nebūtu dieva klātbūtne, tad viņa negrib iet. Viņam ir vajadzīgs dieva klātbūtne. Ne tikai labvēlības, ne tikai veiksme, bet par visu, ja nebūtu dievs, viņa negrib iet. Un tiešām Jaunā derībā mēs lasām, ko mēs, kāda ieguvuma cilvēkam ir, ja viņam ir visu pasauli, bet ja viņa zaudē savu dvēseli. Un tad Mozus gāja vēlreiz, lai lūgtu Dievu, Dievs, Dievs, mums ir vajadzīgs tava klātbūtne, Dievs, piedodi mums mūsu grēkus. Un viņš lūdzu. Un pagājušajā reizē mēs redzējām, kā Mozus redzēja Dieva godību, daļa no viņa godību. Un viņš dabūja tādu stiprinājumu no Dieva, ka Dievs ies viņam līdzi. Un tu zini, kas tas man iemācīja? Nu, protams, kā Mūzus ir arī bilde par Jēzus Kristus. Vecā derībā mēs lasam par Mūzus, un mēs arī varam redzēt Jēzus tur, ka Jēzus stāv starp Dievs un mums, kad viņš nomira pie krustu. Viņš samāksēja par mūsu grēkiem, viņš stāvēja, mēs bijām vainīgi, un viņš stāvēja tēva priekšu kā starpnieks. To mēs iemācījām par, par Mūzus, ka viņš ir tāda ēna par Jēzus Kristus, bet mēs arī varam redzēt Mūzus un viņa lūgšana dzīvē. Un mēs varam redzēt, ka Dievs atbildēja Mūzus lūgšanu. Vai ir lietas, par ko jūs lūdziet, un jūs cerat, ka būs atbilde? Tad mēs varam lasīt par Mūzus, un mēs varam atrast liela cerību, ka Dievs atbild lūgšanu. Šeit Dievs teica, ka es izdeldēšu visu Izrēlu zemē, es sākšu no jaunu ar Mūzus un tev pats pēcnācē. Un Mūzus lūdz, nē, Dievs, nē! Un Dievs, Dievs teica, labi, tā, ka tu lūdzi ar tavu lūgšanu, es to nedarīšu. Kādu spēku ir tāda lūkšana? Dievs teica, es viņam iznīcināšu, un pēc tam, kad Mozus lūdz par viņu, Dievs teica, labi, es to nedarīšu. <laughs> es nezinu, kāpēc visu varenais Dievs darbojas tāda veidā. Bet tā, tā ir. Tā ir patiesība. Viņš darbojas kopā ar mūsu lūgšanās. Lūgšanās, un, un šis, ko Mozus par viņa lūgšanas, tas man deva tāda sirds, lai lūgt ar vien vairāk par mani ģimenē, par mani tēvocīs, par mani bērni, par, par mani draudzē. Tas man atgādināja, Mozus lūgšana atgādina atgādināja manis par, par Jēkaba vēstulē. Jēkaba vēstulē, piektā nodaļa. Sešpadsmitais pants. Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ko to pat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšanā. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšanā, darbodamies savā spēkā. Mēs varam iemācīt no Mozus Viens mēs varam mācīt no viņa, lai lūg par mūsu bērniem. Ja mūsu bērni, kaut arī mēs esam ticīgi, ja mūsu bērni neatver sirdi jēzum, viņi ir pazuduši. Ja mūsu bērni netic jēzum, nepaļaujas uz jēzum, viņi nav izglābti. Viņa nomirs un iet uz elle. Mums ir jālūdz par viņa dvēseles. Mūzus, viņš mīlēja savu tautu. Un viņš dzirdēja, ko Dievs darīs, ka Dievs viņam atstās, ka Dievs viņu iznīcinās, un ar to mīlestību viņš gāja Dieva vaiga priekšā, un viņš lūdza, lai Dievs viņu izglāb. Viņš lūdza žēlastību viņam. Ja mums ir ģimenes loceklis, ja mums ir kaimiņi, kas ir ārpus Jēzu Kristu, tad viņi nomirst un iet uz elles. Lai Dievs dod mums tādu mīlestību, kā Mozum bija priekš viņa tautu, mīlestību priekš mūsu tautu, mūsu ģimene, mūsu bērni, mūsu tēvoci, mūsu brāli un māsas, vīrs vai sievu. Mozus, kad viņš lūdza otrā Mozus grāmatu 34. nodaļu, viņš atgādināja Dievu par viņa apsolījumus. Kad Mūzus lūdz Dievu par tautu, izlasīsim 34. nodaļu, 6. un 9. pants. Ja es esmu atradis labelību tavas acis, mans kungs, lūdzam, nāc jau kopā ar mums, kaut gan spītīga ir šī tauta, un piedod mums mūsu noziegums un grēkus, un dari mums par savu īpašumu. Dievs ir teicis viņam tikko, ka, ka bišķiņ vēlāk viņš teica, ka viņš ir žēlastības pilns Dievs Un ja mēs lūdzam par cilvēku, kas ir ārpus Kristus, mēs varam teikt, Dievs, tu, tu teici savu vārdu, ka tu esi žēlastības pilns Dievs, izglāb manus bērnus. Dievs savu vārdu. Tu teici, ka tu esi žēlīgs. Esi žēlīgs man, man, mana ģimenei. Dievs, tu teici, ka tu esi pacietīgs. Dievs, es gribu atgādināt tev, lai būtu pateici, pacietīgs ar mani tēvocis, ar mani vīrs, ar mani sievu. Dievs, tu teici savu vārdu, ka tu esi tāds Dievs, kas piedod grēkus. Dievs piedod lūdz mans bērnus grēkus, Dievs. Atver viņu sirdīs, lai viņi pieņem Jēzus kā glabēju. Esi žēlīgs Dievs. Kad mēs lāsam par mūzus, mēs varam iemācīt, kā lūgt. Mēs varam redzēt, ka Dievs atbild lūgšanas. Mēs varam redzēt, ka mūsu Dievs ir tāda Dievs, kas gaida, lai mēs nākam viņa priekšā ar lūgšanu, un viņš kaut ko darīs. Šis stāsts par Mūzus var dod mums tādu ticību, kā lūkšanas darbojās. Jaunā derībā ir tik daudz arī rakstīts par lūgšanu, Lūkas evaņģēliju. 11. nodaļu. Lūkas evaņģēlija 11.8. Es jums saku, Ja arī viņš neceltos un nedodu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums tāds dots, meklējiet, tad jums atradīsiet, klauvējiet, tad jums tāds atvērts, jo ik katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atdod un kas klauvē tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starp, kas dod savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivis, jeb skorp, skarpiju, kad tas lūdz olu? Ja nu jūs ļauni būdāmi zināt, dod saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Neatlaidīga lūkšana. Mūzus, viņš saņēma to, par ko viņš lūdza. Viņš saņēma. Ja mēs lasām tālāk mūsu rakstu vietu šodien, no 10. panta līdz 11. tur mēs atstājam pagājušajā reizi. 10 un 11 ir rakstīts, nu, viss kārtībā, viss ok. Bet tā arī ir labāk, paldies. Tad viņš sacīja, redziet, es esmu tas, kas noslēdz derību. Nu labi, tad uh, Dievs Mozus saplīsa tiem, tiem desmit baušļiem tas plāksnes, un tad Dievs teica vēlreiz, redziet, es Esmu tas kungs noslēdz derību un savas tautas priekš es darīšu brīnumus, kādi nav notikuši nekur visa zeme virsū neviena tauta, kā visa tauta, kuras vidu tu atrodies, redz tā kunga darbus, jo varēni būs tie darbi, kurus es tavi vidu darīšu. Ņem to vēru, ko es tev šodien pavēlu. Redzi, es padzīšu amoriešu, kanāniešu, fariešu, hetiešu, hīviešus un jebu siešus tava priekšā. Kad pirmo reizi, kad Mozus gāja augšā, saņem desmit baušļiem, Dievs atgādināja viņam, ka es esmu tas Dievs, kas veda tev ārā no Eģiptē. Tu atceries visu brīnumu darbu, ko es darīju tava pagātnē, lai tu nāk līdz šeit. Atceries? Un tad Dievs noslēdz derību ar viņam. Tagad ir interesanti. Dievs sāk no jauna, ok, labi, desmit baušļi vēlreiz, lūdzu. Bet tagad Viņš neatgādināja par to, ko viņš darīja. Viņš atgādināts viņam un pateiks viņam, ko viņš darīs. Viņš teica, tagad būs, tad bija daudz brīnumu, tagad jūs redzēsiet vēl daudz vairāk brīnumu, kad jūs iet apsolītāja zemē. Pirmo reizi viņš atgādināja, ka viņš vēda ārā no kāda zeme. Tagad viņš teica, tagad jūs iet jaunā zemē. Un tagad viņš skatās, lai viņa acis skatās uz priekšu, kad viņš saņem desmit baušļus vēlreiz šeit. Un uh, tas ir ļoti interesanti, jo šodien mēs pieminējam Jēzus Kristus nāve un augšamcelšanas ar svētu vakarēdienu. Un vienmēr ir ļoti labi atceries, ko Jēzus Kristus darīja. Viņš mums atbrīvoja no grēku, no Eģiptē. Mēs bijām vērgi. Jēzus mums atbrīvoja. Viņš darīja brīnumu mūsu dzīvēm. Mēs gājam no tumsību uz gaismu, no sātana valstību uz dieva valstību. Milzīgu pārmaiņu. To tā, tas bija mūsu pagātnē. Bet mēs varam arī šodien, mēs varam saprot, ka mums ir brīnišķīga nākotnē. <laughs> tas nebija viss, ka mēs nākam ārā no grēku. Mēs iesim uz debesīm. Mēs esam ceļotāji, mūsu nākotnē ir gaiša, mūsu nākotnē ir brīnišķīgs, un Dievs darīs brīnišķīgi, ja mēs nomirsim pirms Jēzus Kristus atnākšanas, mums būs augšām celšanos. Mēs būsim kopā mūžīgi ar Dievu, debesīs. Un tad tālāk, 12. pants. Sargies, no, uh, sargies noslēgt derību Sargies, noslēg derību ar tās zemes iedzīvotājiem, kura zeme tu nāc, ka tas nekļūs par slādzu valgu tava vidū. Un tagad viņš teica, jūs iet jaunajā zemē, un šeit ir brīdinājums. Viņš brīdināja viņam, lai viņi, lai viņi ne, nepaliek, nu, kā kanānieši. Lai viņi neiet projām no Dieva, viņš deva šis brīdinājums. Uh, izpostiet viņus altarus. Kad viņi iet apsolītajā zemē, viņam ir jātiek galā ar visu alkalpību, kas notiek tajā zemē. Izpostiet viņa altarus un salauziet viņa alku stabus un nocertiet viņu alkus kokus, un nepielūd citu dievu, jo tas kungs, kur vārds dusmotājs, ir dus, dusmīgs dievs. Tāpēc nenoslēdz derība ar tās zemes iedzīvotājiem, ka tie netīkli kalpo saviem dieviem un upurē saviem dieviem ka tie neaicinā tevi, lai arī tu ēstu no viņa upuriem, un neņem saviem dēliem sievas no viņa meitām, kā viņu meitas netīkli kalpodām saviem dieviem, nepama, nepamūdina arī tavus dēlus netīkli kalpot viņu dievam. Dievs viņam teica, ka nedrīkst būt nekāda kompromisa ar elka kalpības ar to grēks, ko viņa darīja. Viņš teica, ir jābūt pilnīgi, simtprocentīgi atšķirts no viņam. Jaunā derībā mums ir arī līdzīga raksturvieta, otra vēstule korintiešiem, sastā nodaļa. Tu zini šo rakstu vietu, otra vēstule korintiešiem, sestā nodaļa, 14. Nevelciet svešu jūgu kopā ar netīcīgiem, jo kāda daļa ir taisnībā ar netaisnību, kas ir gaismai kopējs ar tumsību, kā Kristus savienojams ar Beliāru, vai ir kāda daļa ticīgājiem ar netīcīgo, kas kopīgs ir dievanāmām ar elkiem, jo jūs esat dzīva dieva nams, ka Dievs ir sacījis, es viņus gribu mājot un viņu starp staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tāpēc aiziet no viņa vidus un nošķirieties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīst. Tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēlim un meitam, saka tas kungs, visu valdītājs. Kāpēc ir jābūt tas atšķirību? Viens iemesls, otra mūzes 34, 14 ir rakstīts un nepielūdz citu dievu, jo tas kungs, kurā vārds dusmotājs ir dusmīgs dievs. Uh, anglu valodā citas tulkojums arī ir lietotas vārds, ka dievs ir, ir greisirdīgs. Nu, varbūt uh, Eh, cilvēki nesaprot, kā greisirdīgs, bet ir, ir arī ir tā vai dusmīgs. Ir arī tās laba nozīme, teiksim, man ir saviem bērniem, un ja kāds grib viņam kaut ko darīt slikti, viņam darīt pāri vai sapanāt viņus, tu redzēsi greisirdīgs dievs, eh, ne tikai dievs, bet tēvs. Eh, es būšu dusmīgs. Es sargāju savus bērnus. Es sargāju savu sievu. Jo viņi ir mana sieva. Un, un par to es esmu greizsirdīgs. E, es esmu dusmīgs vīrs. <laughs> Tāda ziņa, laba ziņa. Tā ir laba lieta. Dievs, Dievs mūs mīl. Mēs esam izpirkti no sātana. Mēs ne, vairs, nav, mēs vairs nepiedaram viņam, mēs esam Dieva bērni, un viņš ir greizsirdīgs par mums. Viņš ir gatavs mums sargāt, viņš ir gatavs mums rūpēt, un, un ja kāds nāk mums pretī, viņš ir dusmīgs. Nu, dieva ļaudis, vecā derība, mēs kā dieva ļaudim, mēs piedaram dievu. Tāpēc mēs nevaram iet atpakaļ pasaulē. Mēs nevaram atļaut sev būt vēlreiz zem grēka važas. jo mēs piedaram Dievu. Un, un viņi nevar, viņi nevar kompromisu ar to elkalpību, tas pasaulīga sistēma, kas bija tajā laikā, jo tas vienkārši viņam ved projām no Dieva. Varbūt ne visu uzreiz, bet pamazam. Jūs esat dzirdējuši par to, oi, kā latviski teikt, interesanti. Varošais vārds boiling a frog in, in water. How do you say that? You ever hear that? Nu, ir e te paņems vārds, ja? Va, vārdā. Vārd. Ieliek viņu ūdenī. Viņš nelēc ārā. Viņam patīk ūdeni. Likt viņam uz plīts, un viņš nezin, ko te darīt. Likt uguns apak, apak, apakšā, un viņi arī nelēc ārā. Lēni, bišķiņ, karstāk, karstāk. Es, es vienkārši esmu dzirdējis, ka tā ir. Varbūt, ja es gribu to pateikt no kanclera, ka tā ir, man jāpamēģina, lai redzētu, ja tā ir patiesa, bet es nezinu. Ja tu dzirdēji, ka lēni, ja tas ūdens paliek karstāk, karstāk, viņš nekāp ārā. Viņš pierāst uz to. Viņš nešķiet, ka tā ir bīstami. Un viņš paliek tajā ūdenī, kamēr tas ūdens sāk varīt. Un viņš paliek bēgts. To dzirdēju, es neesmu mēģinājis. Par ko es runāju? Es runāju, tā ir ilustrācija par grēku. Tā ir ilustrācija par šīs elkalpības, kas bija Kanāna zemē, un kāpēc viņam bija jāiznīcināt visus šīs altāra vietas, visas tas, kas ir, ir bijis saistīts ar elkalpību, viņam bija jāiznīcināt, jo, ja viņa to nedara, tad lēna pa lēni viņa sāk arī pielūgt elkus un viltus dievus. Nu, es gribu runāt par mums šodien. Es neticu, ka jums ir problēma ar kāda zelta govs. Nu, varbūt, ja tu dzīvo Ventspīlī, varbūt. Bet... Mums nav govi Jālgavā tāds kā Ventspīlī. <laughs> bet man nav bailes par tiem goviem, kā, kā šeit, šai raksturvietā. Bet kas mums ir? Mums, ir, mums, mums šeit jālaiž ir, ir Mercedes. Var pielūgt Mercedēm. Mantas. Var pielūgt mantas. Mēs varam iet projām no Dievu cilvēka domāšanas dēļ. Mēs varam kompromisu ar pasaulē, ar vārdiem, ko mēs lietojam, lai viņi nedomāja, ka mēs esam fanātiķis Mēs varam kompromisu arī evaņģēlī, nerunāsim par grēku, jo eh, cilvēki nepatīk, ka es tā runāju. Mēs varam varbūt eh, ne, netīra runas, netīras jokus, jo arī pārējiem cilvēkiem tā runā. Ir, ir, ir vienmēr šis, šis kompromiss sākas ar, ar kaut kas, kas ir pievilcīgs. Tas arī bija no paša sākuma, kad ieva bija ēdienas dārzā. Viņa, viņa negāja pie kaut kāda neglīta lieta un grēkoja. Viņa gāja pie kaut kāda skaistu, skaistu kārdinājums. Bija, bija tāda pievilcīga lieta, kas apsolīja kaut kas labs un brīnišķīgs, un, un, un bieži tā arī ir ar grēks, kas ir mūsu dzīvē. Varbūt tas dod apsolījums, ka es būšu apmierināts Varbūt cilvēki viņi nejūt, ka viņi ir apmierināti viņa laulības dzīvē, un ir kāds cits sieviete vai vīrietis, un viņu, ah, ja es būtu kopā ar viņiem, es būšu apmierināts. Vai viņi domā, ja es būšu bagāts, ja es būšu vairāk naudu, tad, tad, eh, tad nu, es varu būt arī apmierināts, ja, vai ja es būtu vairāk tas populāritāte, vai man būtu lielāka ietekme ar cilvēkiem. Kaut kādas spīdīgas lietas, kas, kas ved mums projām no Dieva, un varbūt ne pavisam, bet nu, tikai viena solis. Un tad pēc tam nāk to attaisnošanas. Ah, īstenība bišķiņa flirtēšanas vai, vai runāšana ar kādu citam, kas nav man vīrs vai sieva, tas nav tik slikti. Citi tā dara. Neviens to nezināja par to. Un tad pēc tam nāk tas neatļauta lieta, ko mēs darām. Džeims Dobsons, viņš ir viens labs psihologs Amerikā. Viņš rakstīja dažādas labas grāmatas, kā audzināt bērnus, un es ieteicu viņa grāmatas, arī var atrast latviešu valodā. Viņš stāstīja reiz par stāstu par viens bērns, kas bija basketbols spēlē. Viņa vecākie arī sēdēja ar vis, vispārējiem skatītājiem, un tas bērns grib iet lejā pie, pie, pie tie spēlētāji, tas laukums. Un viņš gāja un tēvs teica, labi, var iet lejā, skatīties tuvāk, bet neiet pāri par to līniju, kur viņi spēlē. Un viņš ok, un tad viņš gāja tieši līdz to līniju ar viņa kājas pirkstu. Un viņš skatās, un tad tēvs neredzēja, un viņš uz līniju. Nekas nenotika. Neviens nebļāva. Abas, abas kājas. Un tad viņš, kad kaut kas ļoti interesanti notiek, viss skatās uz turieni, viņš, oh, kā piekšā tas laukums. Neviens, ne, nekāda svilpa nebija. Tēvs arī neievēroja un ar tās maza atļautību. Viens pēc otru. Tad vecāki bija pārsteigti redzēt, ka viņa bērns skrēja uz laukumā ar, ar spēlētājiem. Kā tas notika? Pēc tam, kad mēs atļaujam grēks atpakaļ mūsu dzīve, pēc tam, kad Jēzus Kristus mums ir atbrīvojis, Tad mēs varam sākt skatās uz to un teikt, īstenība tas nav slikti, jo nekas slikts nenotika. Mēs sākam novērtēt un dot tās definīcija par to, kas bija pareizi vai nepareizi, ne pēc dieva vārdus, bet pēc to piedzīvojums. Es to darīju un bija jauki. Es to darīju un es vēl esmu dzīves. Dievs nedēva kāds zibens no debesīs. Īstenība tas bija jauki, nebija slikti, un mēs dodam tās definīciju par to, kas ir pareizi un nepareizi pēc mūsu piedzīvojums, un pēc to baudu, un vairs ne pēc dieva vārds. Un mēs paliksim ar cietu sirdi par grēku. Mēs ejam projām no dievu. Un galu galā grēks ved līdz nāves ja mēs nākam pie tāda stāvoklis, ah, cilvēki dzīvo kopā ārpus laulības, eh, tā dara cilvēks šodien. Tas grēks vairs nekaitina mūsu sirdī. Dzirdēt sliktus vārdus, ik pa laikam kāda netīra joks no mūsu mūta arī nāk. Smieklīgs. Es zinu, ka ir svētdiena, bet papildu stundas ar papildu algu. Strādāšu arī svētdienu. Imorāli, nemorāli, netikls, tāda izklaide caur televīziju, caur, caur filmas ienāk mūsu mājās pamazam, pamazam. Tādas lietas, kas iekš, pri, iepriekš mums būs kauns redzēt, tagad ir normāli. Mūsu dzīves stils maina varbūt uz to, kā patērētājs. Mēs dzīvojam pēc mantam, domājam, ka vairāk ir labāk, un mēs varam atrast mūsu prieku ar vairākas jaunas priekšmetiem. Varbūt mēs sāksim strādāt un domā, ka mūsu darbs ir pats svarīgākā lieta pasaulē un strādā pa daudz un vispār dievam vairs nav vieta mūsu dzīvē. Varbūt otrādi, <laughs> mēs pamazam, pamazam paliek slinki darbi, jo neviens to neievēro. Varbūt atļautība ar alkoholu vairs nemeklē apmierinātību, vairs nemeklē prieku caur lūkšanu vai ar dieva klātbūtni, bet caur alkoholu. Varbūt atļauts pamazam, pamazam. Tas arī var notiek draudzēs, vairs nerunājam par par Dieva tiesu vairs nerunāsim par Dievu, ka viņš ir arī dusmīgs Dievs, bet, jo cilvēki grib, negrib to dzirdēt, un ja mēs gribam, lai draudze aug un vairāk cilvēki nāk iekšā, ir lietas, par ko mēs nedrīkstam runāt tik atklāti. Ļoti populāri šodien nerunā par, par to, ka Jēzus Kristus ir unikāla Dieva dēls un vienīgais glabējs. Cilvēki teikt, ja tu to teici, daudz cilvēku pie, paliek apvainots. Tu gribi teikt, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš. Dieva vārds teica, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš. Tas nav tik populārs šodien. Ir draudzes, kas teica, nē, mēs to neteiksim, mēs negribam, mēs negribam būt tāda ar pārliecību to teikt. Jo cilvēki būtu apvainots, viņi domā, ka mēs esam, es nezinu, nepareizi, politically incorrect. Bet ja mēs atļaujam tas kompromiss ar pasaulē, Dievs brīdināja Izraēla tautu, lai, lai nebūtu šai raksturē nekāda kompromisa. Tad pēc tam, ja mēs lasām tālāk šai raksturvietā, viņš atgādināja viņam, kas viņam ir jādara, ejot uz priekšu, un viņam ir jāpielūdz Dievu. Un viņš atgādināja viņam, ka viņam ir, ir jāievēro viņa pielūgsme, jāievēro viņa festivāli un viņa, um, viņa sabatas dienas. Jo Dievs zināja, ja viņi nepielūg Dievu, ja viņi nepaliek tuvu pie Dievam, tad tas arī uh, ved viņam pie postu un viņa slīd projām no viņus. Sabata diena, tas atpūta diena, viena diena no septiņiem. Sešas dienas strādāt, viena dieva, viena diena ir veltīts dievam. Mēs to saucam šodien par to kungu dienu. To mēs varam arī atrast Dieva vārds pirms mūzus. Mēs varam atrast to, šo lietu ar pasaules radīšanu no paša sākuma. Viena diena no septiņiem ir īpaša, ir atšķirts no pārējiem. Ja mēs gribam, lai mēs neslīdējam atpakaļ pasaulē, neslīdējam atpakaļ zem grēka važam, tad mums ir jāievēro tāda diena, ka mēs varam dod un veltīt Dievam, viņam par godu, un paliek ar klusu laiku, laiks pielūg, laiks dzirdēt viņa vārdu un lūgšanu un sadraudzību. Viena diena no septiņiem atšķirt viņam. Nu, ko pabeigsim 34. nodaļu šodien. Sāksim lasīt tagad 29. pants, un notika mūzum nokāpjot no Sināja kalnā, kā divas liecības plaksnes bija viņa roka, un Mūzis nezināja no kalna nokāpot, ka viņa vaiga āda spīdēja, jo viņš bija runājis ar Dievu. Ka viņ, šeit ir rakstīts, ka, ka viņa vaiga āda spīdēja. Ir interesants, ka uh, ebreju valodā uh, šī spīdēja, spīdēja, viņa vaiga spīdēja, ir tāda divas nozīmes. Un uh, tas ir gandrīz kā staro, no viņa seja nāk tas, nu, starojums, tas spīd, jā. Ja? Bet uh, tas vārds arī var lietot kā, kā ragiem. Nu, tas vārds ir vienādi, un latīnā uh, Bībelē ir tulkots, ka Mozus nāca no kalnā ar ragiem. <laughs> un eh, arī šodien, ja tu skatās uz glāznas no, no sen atpakaļ glāznas, um, eh, nu viduslaika vai agrāk, tu vari atrast glāznas, kur Mozus viņam ir ragi. <laughs> um, es domāju, ka viņi višķi nepareizi ar to, ar, ar to tulkojums. Viņš nāca lejā un viņš, viņš, viņa seja spīdēja, kad viņš bija Dieva klātbūtnē. Es neticu, ka mūzum bija ragi. Um, bet un notika mūzum nokāpjot no siena kalna, kā divas liecības plaknes bija roka, un mūzis nezināja, ka no kalna nokāpjot, ka viņa vaiga ādas spīdēja, jo viņš bija runājis ar Dievu. Un Ārons un visi Izraēla bērni aizlūkoja Mozus un redzi viņa vaiga āda spīdēja, tie bijās viņam tuvoties. Wow! Viņa bija bailes. Mūzus, kas tas par tavu seju, ko? Un laika Mūzus nezināja, ka viņa seja spīd Viņi gāja projām no viņa, bet uh, tad Mozus sauca viņu, viņam bija jāiet viņa pakaļ. Nu, nāc atpakaļ, nāc atpakaļ. Sauc viņus un Ārons un visi draudzes vadītāji nāca pie viņa un Mozus runāja uz tiem. Nu, viņa zināja, ka tie vārdi, kā Mozus nāca no kalna lejā, bija no Dievu un tā, ka viņa seja spīdēja, tas apliecināja, ka Mozus ir šis cilvēks, ar kam viņam ir jāklausās. Pēc tam visi Izrēla bērni pienāca pie viņa, un viņš pavēlēja tiem visu, ko tas kungs bija viņam sacījis Sinaja kalnā. Un, kad Mozus beidza ar viņam runāt, tad viņš savu vaigu aizklāja ar apsēgu. Atcerieties šorīt mūsu lasījums, ko mēs lasījām no vēstulē korintiešiem. Bet, kad Mozus gāja tā kunga vaiga priekšā, lai ar viņu runātu, viņš noņēma apsēgu līdz savai uh, iziešanai Un kad viņš atkal iznāca ārā, viņš runāja uz Izraēla bērni, kas tiem bija pavēlēt, un Izraēla bērni redzēja, kā Mozus baiga āda spidēja, un Mozus aizklāja ar apsēgu savu vaigu tie, kams tas gāja ar viņu runāt. Es domāju par, par Zipora. Zini, kas ir Zipora? Mozus sievu. Iedomājieties par nakti. Mozus ejam gulēt labi, gāja teltī. Mūzes tas sejas spīd. Es zinu, Mūzes, es mēģināšu gulēt pēc divas stundas. Mūzes tas seja vēl spīd. Slēdz ārā to gaismu, es gribu gulēt. Es zinu, bet ko es varu darīt? Mūzus liks sēga par viņa galvu <laughs> un viss. Viņš seja spīdēja, kad viņš gāja pie Dieva, kad viņš bija Dieva klātbūtne Tas viņš nāca ārā un vienkārši spīdēja, un cilvēki zināja, ka viņš bija pie Dieva. Tad pēc kādu laiku paliek ar vien mazāk un mazāk, un viņš lika tādu sēgu, nu, apsēga viņa seju, lai viņa neredz, ka tas, tas spīdēšana iet vajāk, vajāk un vajāk. Un tad, kad viņš gāja atpakaļ uz to telpu, satiek ar Dievu, viņš seja sāk spīdēt vēlreiz, un viņš nāca ārā, un viņš runāja ar tautu, viņi, viņi redzēja, ka viņa seja spīdēja, un tad pēc tam viņš aizsēga viņa seju, un tas gāja bišķiņ mazāk un mazāk, un viņš negrib, lai viņa redzētu, ka tas paliek vajāk, tas spīdēšana, interesanti. Ir arī interesanti, ka Jēzus Kristus māceklis, kad viņa bija kopā ar Jēzus, uh, Tie neticīgi var ievērojiet, un viņi teica, ka tie vīri bija ar Jēzu. Viņi var redzēt cilvēku, kas bija ar Jēzus, ar viņa vārdiem, par tās lietas, par ko viņa runāja, kā viņa, par viņa uzvedības, par viņa drošību, par viņa liecināšanu. Viņi teica, tie vīri bija kopā ar Jēzu. Tagad mēs dzīvojam jaunā derībā, kas ir Jēzus Kristus asinīs un Dievs svētais garš māja mūsu sirdīs. Un tas, kas bija ēna šeit ar, ar Mozus, tagad ir īsta realitāte ar mums, un Dievs svētais gars mājo mums, un mēs varam pavadīt laiku kopā ar Dievu lūgšanu un, un, un uh, Bībeles lasīšanu, un Dieva vārdus var nākt mūsu sirdī dziļi, un kad mēs nākam ārā no mūsu lūgšanas kambera, mēs spīdējam pasaules priekšā.